بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمم بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova koji jedini svu hvalu i svu zahvalu zaslužuje zbog svog savršenstva, zbog svoje potpunosti u svemu, on, subhanahu, zaslužuje hvalu na svemu i zbog svoje nepogrešivosti u odrađivanju i propisivanju, naređivanju i zabranivanju, čašćenju i iskušavanju, on subhanahu wa ta'ala jedini zaslužuje zahvalu na svemu. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo jer znamo i ubjeđeni smo da ništa, ama baš ništa, čak i to da naše srce ne može da kucne niti oko da trepne, osim da ga Allah subhanahu wa ta'ala pokrene, pa ništa bez njega ne možemo. A sa njim svemogućnim i svemoćnim ništa nije ako bude htio da s nama bude i pripomoći da nam bude, pa se samo na njega oslanjamo i njega molimo od njeg subhanahu wa ta'ala oprosta tražimo, jer mu stalno griješimo, pa stalno i treba i puno da oprosta tražimo. Od njeg cijelog života, dok dišemo uputu, molimo i tražimo, jer vjerujemo da koga Allah uputi napravi putome nema zablude, a koga Allah subhanahu wa ta'ala pravednu zablude ostavi, tome nema ni pomagača, ni upoćivača, niti ikoga da ga iz žahennema vječnog izbavi. Zato težeći ka spasu i sreći na oba svijeta, svedočimo cijeloga života srcem, jezikom i dijelima da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljednji a zatim <clears throat> nakon jednog velikog broja predavanja koji se tiču Allahovi subhanahu wa ta'ala imena i osobina, odnosno pravila prije svega kako mi u to vjerujemo, šeheh od islam, rahimahullah, prelazi na govor o drugom najbitnijem ruknu, od ruknova imana, a to je vjerovanje u sudnji dan. Mi znamo da se naš iman naše vjerovanje temeli na šest imanskih ruknova, nešartova, stubova, temena, koji svi zajedno čine ispravno vjerovanje u Allaha. A prvi od tih ruknova je vjerovanje u Allaha, to je vjerovanje da Allah postoji, da je savršen i najljepšim imenima nazvan i osobinama opisan, zatim da je samo Allah subhanahu wa ta'ala gospodar, stvoritelj, vladar, upravitelj, obskrbitelj, onaj koji oživljava, osmrćuje, naređuje, zabranjuje, presuđuje, kažnjava i nagrađuje, te vjerovanje da Allah subhanahu wa ta'ala jedini i niko sem njega zbog toga što je savršen i što on gospodari, štetu i korist posjeduje, da samo Allah subhanahu wa ta'ala pravo na ibadet zaslužuje nakon toga je sljedeći rukn vjerovanje da Allah subhanahu wa ta'ala ima stvorene koje je nazvao meleke, njegove zaslanike, koji rade ono što im je naređeno i zbog čega su stvoreni i nikada ne mogu da budu nepokorni. Vjerovanje da Allah subhanahu wa ta'ala među ljudima ima poslanike koje je odabrao muškarce od ljudi, slani ljudima i džinima određenim vremenima i prostorima, zapečećeni Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme kao najboljim i posljednjim poslanikom i vjerovjesnikom poslanim svim ljudima i džinima do sudnjeg dana. Vjerovanje da su meleci poslanicima od Allaha subhanahu ve ta'ala objave donosili to je vjerovanje u božje knjige u kojima je istina i pravi put i uputa i način kako do dženeta Vjerovanje u Allahovu subhanahu wa ta'ala odredbu kao posljednji i predposljednji vjerovanje u sudnji dan. Nakon prvog zbog čega kojeg smo stvoreni, a to je da vjerujemo u Allaha subhanahu wa ta'ala, najbitniji, kažu islamski učenjaci, je peti vjerovanje u sudnji dan. Jer je on taj zbog čega ljudi i vjeruju u Allaha kak i zbog čega ljudi po tom vjerovanju nastoje da što iskrenije i što ispravnije ustrajno do smrti djeluju. Jer onaj ko vjeruje da će biti proživljen i pitan i da će nakon tog ispita ili položit pa vječno uživat ili propast pa se vječno i zauvijek kažnjavat, taj pita šta treba da radim, da se spasim i sačuvam. Pa je najbolja motivacija nakon ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, straha i nade i ostalih i bareta srčanih koji se postižu spoznajom Allaha kroz njegova imena i osobine, najbolja sljedeća motivacija nije vjerovanje u meleke, knjige, poslanike ili odredbu, iako to ima svoje koristi, nego upravo sjećanje na smrt i ono što nakon nje dolazi, vjerovanje u, sudbin, u suđenje, dan suđenja, sudni dan, polaganje računa, izlaganje dijela, vaganje, sirat i prelazak i ostale detalje koji su spomenuti tamo. Vjerovanje u sudnji dan ima svoj nužni dio i svoj obavezni ili pohvalni dio nužni dio bez koje čovjek nije musliman, makar radio sve od islama koje vlija, je da vjeruje musliman da nakon smrti ima život, odnosno proživljenje, zatim polaganje računa, zatim dženet i džehennem. Onako kako Allah presudi na osnovu dijela. Ako zna te četiri stvari i vjeruje u njih ne sumnja, taj vjeruje u sudnji dan. Nakon toga je insan obavezan, ako je čuo ili saznao, da vjeruje u sve što je došlo u Kur'anu i sunnetu od detalja koji je čuje ili nauči. Nije obavezan da ih zna, da ih uči. Ali ono što čuje da je došlo u ajetu nekih detalja u sudnjem, da, o sudnjem danu mora da vjeruje. I da se ne pita što će Bog u vage, zna Bog procijeniti bez vaga, nego ako je čuo da imaju vage na sudnjem danu, mora da vjeruje u vage. Na primjer, i tako u druge detalje. Međutim, koliko bi musliman živio i umro ne čuo za vage, i vaganje dijela, bio bi musliman. ispravan bi bilo vjerovanje. I drugih detalja, mnoštvo što ima, koji su opisani uglavnom vjerodostojnim hadisima, vezani za kaburski život, život u Brzahu, iskušenje, nagrađivanje, kažnjavanje u kaburu, potim kakvoća, stajanja, iskupljanja na sudnjem danu, proživljenja, vaganja, izlaganja dijela, stvari koje se nalaze na sudnjem danu, izgled mjesta skupljanja i ostali detalji, to su pohvalne stvari u koje musliman, ako kažem, čuje hadis i ajed, mora da vjeruje, a ako umre bez toga, vjerovanje mu je ispravno. U vjerovanje u sudnji dan, kao što kaže šehol Islam ibn Taymiye, spada u vjerovanje u sve ono što je obavijestio poslanik sallallahu aleyhi ve selleme, od onoga što dolazi nakon smrti. I ova rečenica će biti predmet komentarisanja večerašnjeg, ako Bog da predavanja. Prije toga želim spomenuti jednu stvar. Šehul Islam, s obzirom da je pisao ovu poslanicu kao odgovor na pitanje i nakon što su izlaženi problemi u vlasiti u okolini tamo gdje je živio ili onaj koji je pitao i sam šehul Islam gdje je živio tad u tom vremenu, skoncentrisao se na mesele u kojima postoji razilaženje i to jako razilaženje. Pa spomenuo je u, uvodnom, u uvodnoj rečenci da vjeru čine vjerovanju Allaha, meleke, knjige, poslanike, sudnji dan i odredbu. I to je dovoljno da nije pojasnišnjavao detalje. Onda detaljno je pojašnjavao Allahove osobine, imena i pravila vezana za to i prelazi na vjerovanje u sudnji dan iz dva razloga. Prvo zato što postoje sekte poput Džehmija i Ma'tezila koji su negirali puno toga, a vezano je za ove stvari, gajba za sudnji dan. Pa je bitno da se objasni. Drugo, zato što maturidije je šarije, na primjer, i neke druge sekte koje se razilaze sa ehli sunnetom po pitanju Allahovi osobina, u potpunosti su prihvatili sve detalje vezane za sudnji dan i to po principu, s obzirom da je to gajb, niko nije vidio, vjerujemo u, tako, u to onako kako je preneseno. I nemamo mi pravo da svojim razumom se tu petljamo, jer kako god se upetljamo, ima da se zapetljamo, to jest nećemo da ispravno skontamo. A upravo se to traži od njih, pita, kad je pitanje bitnija stvar, i veći gajba, to je Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je prešao da poveže, između ostalog, i da im kaže, kao što vjerujete u detalje o sudnjeg dana, na, zato što su gajbi, i došle objavom i u njih ne smijete da sumnjate i ne prepravljate ih i ne iskrivljujete ih i ne bježite od toga. I razumski vam je dokučivo to da one nešto prihvatite onako kako jeste bez uzlaskog kakvoću, Preče bi bilo da ono što je bitnije, a to je Allah subhanahu wa ta'ala, ono s čime se on upisao i nazvao, da ste prihvatili tako. Pa kad možete ovdje, kad je ovo razumski prihvatljivo, onda ne podaju vam svi oni argumenti prije gdje ste govorili da se to kozi s razumom, da to ne može biti nepoređenje, nego mi moramo to negirati ko ne bi upali u poređenje i tako dalje i tako dalje. Kaže šehol islam, mi te imijemo minel imani bil jomil ahir, od vjerovanja u posljednji dan. Sudnji dan, zbog njegove bitnosti. Ima mnoštvo naziva u Koranu i Sunnetu. svaki od tih naziva je opisni. Govori o nekom detalju koji ga opisuje. Kod nas je poznat sudni dan i to je jedan od najbitnijih naziva za insana. Dan kad će biti suđenje. Poznato je kao kijamet. Iako se kod nas kijamet provodi kao svijeta, kijamet je ustavac prijama, ko što je stajanje. To je dan kad će ustati ljudi, stajati pred Allahom subhanahu ta'ala, čekati da im dođe da ih presudi poznat je kao sa'a ili smak svijeta u arapskom jeziku, u Kur'anu, sunnetu. Ili ono što mi zovemo kijametom. A smak svijeta je samo početak sudnjeg dana, to nije sudnji dan. Početak raspada sistema dunjaluškog. Poznat je i kao jeomu te gabom, dam samo odbane, samo obmane, kad će insan koji je bio na krivom putu skonta da je bio obmanut, a sam je sebi kriv za sebe što je dopustio da ga neko zavede. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala već postavio dokaze i koji je htio uputu mogao je naći na ovom svijetu. Al-Qari'a, dan hlupane srca, dan zaglušujućih zvukova od kojih će srca da mogu iskočiti iz grudi, ali ne mogu pa će jako hlupat najviše jer poznato ga insan kad se prepadne mnogo da mu hlupa srce još na ovom svijetu, a ništa ono, na ovom svijetu nije ni približno bitno kao taj glavni događaj na ahiretu. Od tih naziva ima ih puno je Jevmul Ahir, posljednji dan. Nazvan je posljednjim danom zato što je to zaista posljednji dan nakon kojeg nema noći i nastavlja se dan vječno. I zato što je to najbitniji dan, stvorili smo, smo da živimo i taj će se pokazati sve nakon toga insan uživa ili kažnjava se. I zato što je to najduži dan, duži od svih drugih, je taj dan nema kraja. I još druge stvari, učenjaci spominje, to je posljednji dan od dana i noći koji se smjenjuju, to je najbitnija stvar. I ujedno je najbitniji dan. Na tom danu, kao što se prenosi Rimna Basa i nekih koji 50 ilana godina traje, neće doći podne toga dana, a da već dženetlije neće biti u dženetu vječno, a džehennemlije u džehennemlije vječno. Šta to znači? Ne znam. Od vjerovanja u posljednji dan, u sudnji dan, ili definicija vjerovanja u sudnji dan kako je šeheh Islam najljepše približio i prostio, el imanu bi kulli ma akhbara bihi nabiju sallallahu alejhi wa sallam, mimma yakunu ba'da al-maut vjerovanje u sve ono o čemu je obavijestio poslanik Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. A njemu su objavljene dvije vrste objave, tako da ovdje spada sve ono što stoji u Kur'anu, a zatim u vjerodostojnom sunnetu. Iako većina detalja u sudnjem danu su došli u vjerodostojnom sunnetu. Od svega što će biti, kaže, nakon smrti, je sudnji dan ili smak svijeta ili posljednji dan počinje onog momenta kad vidiš meleke onoliko koliko ti pogled dopire, a o tome ćemo govoriti tanje kasnije. I tebi je to posljednji dan. I nakon tog dana ti više nemaš noći i dana. A jednog dana će i zemlji doći posljednji dan, kad se urok puhne, pa svijeta nestane. I Allah zemlji drugom zamijeni i suđenje i sudnji dan nastane. Ali ta će biti svima posljednji dan. Međutim, kao što kaže Hasan al-Basri i drugi, kijameta imaju dva, mali i veliki. Mali je smrt svakog od nas i to je naš kijamet, i drugi nećemo ni osjetiti. Ako Allah uzme dušu prije smaka svijeta, a to je osnova kod vjernika. Tebi je smak svijeta kad vidiš meleke smrti. Ili meleka smrti i njegove pomagače. A smak svijeta onima koji dočekaju ga bit će onda kad se urok puhne. I zato od momenta kad insan preseli, počeo mu je sudni dan. Prestalo je zarađivanje, počelo je naplaćivanje. I u kaburu je ili uživanje ili kažnjavanje, to je naplaćivanje. I na sudnjem danu neki su počašćeni, neki poniženi, poraženi, uplašeni, zastrašeni. I nakon sudnjeg dana neki su propašteni, a neki najboljom nagradom nagrađeni, počašćeni u džennetu kući Allahove počasti. Tako da nakon smrti nema više zarade, ima samo ono što je insan posio, tajni dobri dijela, to je već zaradio prije smrti, samo stiže se rad kasnije, ali ima naplata. I zato je vjerovanje u sudnji dan, vjerovanje u smrt i ono što nakon nje dolazi. Šehul Islam ibn Temi ovdje nije govorio o smrti, osim što je ovdje spomenuo. A mi ćemo, ako Bog da, početi od nje. Jer je smrt po definiciji odvajanje duše od tijela, a nije nestanak i prestanak. Život traje vječno, to smo osvojili. Alhamdulillah. Faze se mijene. Duša je bila u nepostajanju nekad, totalno. I Adamova i duša je ostavi. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i pred sebe izveo i ugovor od svih uzeo pa su duše nakon toga živjeli u prajskonskom dobu u Ezelu. I to je jedan život kojeg se ne sjećamo. Allah obavještava o njemu u Kur'anu pa mi u to vjerujemo. Nakon toga znamo da žena zatrudni pa to bude kaplica sjemena pa ogrušak pa komad mesa, Znamo da, kao što se u narodu kaže, čuje uživo. Znamo da Allah subhanahu wa ta'ala, što je došlo u hadisu, udahne dušu i počinje novi život. Iz ezela u majčin stomak prelazi duša i spaja se sa novim tijelom koje se još uvijek razvija. Insan živi u stomaku u jednoj fazi. Još nije rođen, ali odnosno na ezel rođen, prešao u drugu fazu i nije nestup iz ezela, jer smrt nije nestanak, nego jedne faze života prestanak. Zatim izlazi na ovaj dunjalog onda kad Allah odredi i počinje novi dunjalučki život sa svim svojim fazama i traje do eđela. Ne do određenog broja dana ili godina, nego do tačno određenog vremena koji se ne može pomjeriti ni naprijed ni nazad, ni ubrzat, ni odgoditi kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže na više mjesta u Kur'anu. Allah subhanahu wa ta'ala na ovom životu je odredio smrt svakome. I mjesto i vrijeme umiranja svakome. Ne može se izbjeći. Ejnema tekunu yudrikumul maut. Gdje god budete smrt vas naći. Likulli en ummetin ajal. Svako ima određen Ajal kraj. Fa idha za ajalahum la yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun. Kad dođe ajal kao što jednom daje da mnogi ima raspored promijenjen. Ne mogu kaže ni ubrzat ni odgoditi. Pa se ni mjesto ni vrijeme smrti ne može promijeniti. A kamo li da se smrt izbjegne? Smrt je čaša iz koje su pili svi oni koji su otišli iz koje će piti svi oni koji su sad živi i koji će doći. I nema duše insanske, džinske ili hajvanske, sve što se dušom zove, a da neće smrt okusiti. Smrt nije nestanak, a mnogi bi voljeli da je nestanak i totalnog života prestanak. Jer će nevjernik kad vidi kako su životinje prošle, kojima će nakon proživljenja doći konačni nestanak, kad ih Allah u, u prašinu pretvori, reći će čafir, kao što kaže Allah u Kur'anu, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا Reći će nevjernik da sam Bog dom i ja prašina postao. Jer znaš šta ga čeka. Ali naša smrt, pogotovo smrt ljudi i džina, je prelazak iz privremene u konačnu vječnu fazu. smrt nije izbjegao ni najbolji, ni najgori. I ne može je izbjeći. Ono što može znati je da je smrt opomena koji se mora često insan sjećati. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sallam te dekeru hadim el Sjećajte se onoga što prekida sve užitke. Na čemu god da si bio, prestaj. Sve što imaš, iza tebe ostaje. Što da se sjećamo, da se plašimo, da ne uživamo ovome što sad imamo ili ima neki cilj? Da se za to pripremimo. Jer smrt je nagovještaj onoga što dolazi, a to je suđenje. A suđenje nije cilj samo po sebi, nego da se nagradi insan ili kazni. Da najvećom pobjedom pobjedi ili najgori poraz doživi. I zato gospodar svjetova nas poziva u nekoliko ajeta od kojih je za ovu, da ovaj dio što sam spomenuo najbitniji sljedeći gdje Allah uzvišeni kaže Kullu nefsin za iqatul maut Svačija će duša okusiti Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah I zaista ćete na sudnjem danu svako će u potpunosti dobiti platu svoju ili plate vaše. I to je cilj. Nakon toga slijedi ili uspjeh ili propast. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ Ko bude od vatre udaljen i u džennetu veden, taj je pobjedio. Dvije stvari. Džehennem izbjeć, pa u džennet uveden bit. Ne ući, nego uveden bit. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ A šta je dunjalučki život osim prolazno, varljivo naslađivanje, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji ga je stvorio, koji ga najbolje poznaje. Pa je cilj sjećanja na smrt i slušanja o smrti, priprema za nju i za ono što nakon nje dolazi. Isključite. Smrt po definiciji predstavlja razdvajanje duše od tijela. Ono što je naš zadnje naše tijelo dobilo, prvo gubi. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio Adem od prašenja, pa od blata, pa od ilovači, pa od stvrdnute i osušene ilovači pa mu je odahnuo dušu, kao što se spominje u faze u Koranu. Zadnja ovom tijelu, od koje su kasnije nastajala tijela, onako kako su kako prirodno Allahovim zakonom nastaju, je došla duša. Nakon što dođe eđel od Allaha subhanahu wa ta'ala, prvo što napušta ovo tijelo je duša. Onda ide faza raspadanja. Dok na kraju ne postanemo ono što, od nas smo stvoreni onda voda ispari i suri, pa se tijelo polako raspada i trohne, dok na kraju u potpunosti prašina ne postane, pa kad ljudi kopaju mjesto gdje je zakopan nakon dugog niza godina, ne nađu nikakve razlike između onoga gdje je bilo njegovo tijelo i ostatka zemlje u koju je zakopano. Ali te čestice koje su nekad bila zemlja, mi smo osnovi od zemlje, pa je su vraćene ponovno u fazu ili oblik zemlje, ne nestaju, nego ostaju tu. I tu je tuče će prašinu Allah subhanahu wa ta'ala ponovno da sakupi. I da od nje ponovno tijelo nastane kome će doći voda života na sudnjem danu. I da ponovno vrati onu dušu koju mu je uzeo. I da progleda i rastrču se i sudaraju se kog sakavci dok ih glasnik ne pozove i uredne da zove, pa ih na jedno mjesto sakupi da im Allah subhanahu wa ta'ala dođe pa presudi. To je naš život koji nas čeka. Smrt ima faze agonije, stanje prije smrti ili uvodu smrti ili početak smrti, neko umire sekundu po nama, po dunjaluški, ono što vidimo, a neko danima umire. Baš umire. I nikako da umre. Nekom kažu, razrahatio se, smirio se, zaspao ko beba, nije se nikad probudio, maša Allah. Nekom kažu, neke konačno umro, baš se dugo patio, sad se razrahatio. To govore oni koji pojma nemaju. Jer ništa nije onako kako izgleda, ni jedno ni drugo. Razlikuje se dobar od lošeg vjernika prilikom umiranja, pred smrt i u zadnjoj fazi smrti. Razlikuje se poslanik od ostalih vjernika – razlikuju se šehidi od ostalih vjernika. Razlikuje se svaki od nevjernika odnosno na ostale, odnosno na vjernike. Nekad izgleda isto. Nekad bolje im izgleda gore ili gore im izgleda bolje. Ali to je ono što mi vidimo. Jer smrt ima vanjsku i unutrašnju fazu. Skrivenu i vidljivu. Uvod, zaplet, vrhunac i rasplet. To je najbitniji moment u našem životu. Kad Allah subhanahu wa ta'ala da da bilo tijelo da propadne pa duša više ne može u njemu da ostane ili se duša nasilno vadi kažem nasilno Allahovom odredbom bilo da pošene meleka pa iz zdravog sila, tijela izlazi, pa prilikom ne nešto pukne, pa kažu bio infarkt, bilo ovo ili ono ili ubistvom, na primjer, koji je opet suđeno, što nije opravdan, ne znam da je neko ga izvrši. Pa duša mora da izađe jer u tom tijelu više nema vremena ni mjesta. Tijelo ne odgovara, a i vrijeme je isteklo. U svim tim fazama postoje one vidljive stvari koje medicina bileži o faze odumiranja psihičkog i fizičkog stanja prilikom samog izlaska duše, zatim faza truljenja i raspadanja, odnosno faze, i to je sve opisano ono što ljudi mogu da vide oni koji su pratili. I tu se ljudi razlikuju puno. Do te mjere da nekad insan prisustuje smrti nekog svog bližnjeg u bolnici, pa kad vidi kako onaj do njega umire teško, zaboravi na svog. Ima takvih slučajeva puno. S druge strane ima ljudi koji znaju da će umrijeti, osjeti da će umrijeti, opiše svoju smrt. Pa je bilo učenjaka među Selefom koji su pitali svoga babu, gdje mi reci kakva ti je ta smrt? Pa kaže, ko da mi neko dušu vadi kroz iglene uši, kao da dišem na jednom rupicu poput iglene uši. Sve mi se stislo. A još ne umro, još živ. Imaju faze kad čovjek nekoliko puta gubi svijest i dolazi. I kad biva između života i smrti kad vidi nekad meleke i šetane, nekad gajb, a nekad ljude, dok ne pređe potpunosti u drugu fazu. I zato se desi da neki govore stvari čudne ili vide stvari, upisuju stvari čudne ili ti kaže dosta je, nema za mene pokajanja, ja već vidim meleke patnje oko mene su. A priča s tobom. Ili vi priča kako vidi nekog koga je volio puno pa ga izgubio, zato što vidi šeitana kojim se prikazuje, o tome ćemo kasnije ako Bog da. Faza života, teškoće u tijelu, osjećaj potpune slabosti, koja pred samom smrt nestaje pa se čovjek lijepo osjeća, najčešće. I onda faza prelaska totalnog na ahiret, gdje zagrklja i umre kad Allah tjedne, a ne kad mi vidimo i mislimo da je umro. i onda ide ostalo. Kraj smrti je kad duša izađe iz tijela. Izlazak duše iz tijela je različit između vjernika i nevjernika. Samo. Ona zadnja faza. Znači kad dođe do grla pa prođe grla. Na to se odnosi. I tu je došlo u hadisima i vjerozostnim, što je hadis Bera i Glamsi, pa i drugi poznati, da vjernička duša isklizi ko kap vode iz posude, a nevinička se raspadne i čupaju je, pa teško izađe i sve potrga i problemi veliki nastanu. Ali one faze prije. Mogu da kod nekih vjernika budu gore na izgled, u očima ono kako gleda, u odnosu na nevjernike. I mogu da budu jako teške. I zato se kaže teško je kad te zub vadi, a kamo li dušu smrt nije laka. Samo zadnja faza izlaska duše, prelaska grkana je laka kod vjernika. Najtežu smrt od vjernika je imao najbolji vjernik na dunjalogu. Muhammed sallallahu anehi wa sallam. Koji se gubio više puta, svi je zgubio. Pa su posipali kante vode preko njega. Pa je stavljao u ruku vodi, umivao se. Pa je govorio, la ilaha in Allah, inna lil mauti sakerat. Kao što je sahihu. La ilaha in Allah, zaista smrt ima svoje muke. Allah spominje smrtne muke u Koranu, u mnogim ajetima. I patnje smrtne. To je ono stanje agonije pred samom smrt. Kad je teško. I zato kaže Isa radi Allahu anha kao što kod Tirmidi i drugi. Nakon što sam vidjela smrt poslanika sallallahu ve veseneme, nikome više ne zavidim na lahkoj smrti. Jer to nije znak da je dobar ako je lahko presedan, on lahko u našim očima. Nije bolje od poznanika, sallallahu alaihi sallam. Pa insan vjerni treba da se sprema i očekuje najteži dio one zadnje sekunde prilikom umiranja. Ili minute, ili sat, ili dan. Jer Allah subhanahu wa ta'ala vjerniku hoće dobro. A vjernik ili je bio lijen u odnosu na ibadete, pa nije svojim životom dostigao nagradu koju je Allah već za njeg pripremio. Ili je insan ko insan. Kad su pitani vjerovjesnici, poslanici na njih odnosi, pa koliko god da je ibadetio, nije cijeli život ibadetio, a da je cijeli život ibadetio, ne bi ništa u džennetu zaslužio, kamo li najviše stepene koji će oni dobiti. Pa ga Allah zbog toga iskušava pred samu smrti da bi mu dao ono najbolje u džennetu? Ili je pak bio grešnik kojemu istikfar i dobra djela i dunjaluška iskušenja tokom života nisu bila dovoljna da očiste grijehe, ali nije puno ostalo da treba za kabura i za sudnjeg dana da se čisti i briše, pa mu Allah i svoje milosti daje patnje pred samom smrt, jer pred početak smrti, da ga očisti, pa mu bude teško umri, umirat, a lahko umrijete. Jer vjernik lahko umire. I vjernik umire znoj na čela, kao što je došlo u hadisu, od muke. Umire pa umre. Kad umre, lahko je. A to ima svoje. Raz, za razliku od nevjernika, kojim je život muka, jer Allah kaže ko krene glavu knjige moje, taj će teškim životom živjeti. A smrt mučenje, koje se stalno povećava, a, a umiranje, mučenja, a smrt kažnjavanje već. Jer Allah subhanahu wa ta'ala opisuje vjernike i kaže Inna alladine qalu rabbuna Allah te tetenezzanu alejhimun menaiketu tahzanu wa ولا bil jannati بالجنة kuntum tu'adun Nahnu نحن fil hayati dunja الدنيا fil ahireti oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim ustraju, kažu ešhedu an la ilaha ila Allah, ešhedu anna Muhammeden Rasulullah, znaju šta to znači, znaju šta su obavezali, znaju koji su amanet ponijeli, potom me djeluju, potom me rade, zato se žrtvuju i do smrti ustraju. Allah šare meleke, kao što je došlo u hadisu, da jedni i drugi, vjernici i nevjernici, vide meleke onoliko koliko im pogled opiri. Samo jedni vide meleke milosti. Lijepe, svjetla lica, sa platnom iz dženneta i mirisom džennetski, koji im svo vrijeme govori dok se ovi muče u agonijama i dok su prepadnuti i dok znaju instan je svjestan cijelo vrijeme i prilikom umiranja i tokom smrti i nakon smrti u Kabul i na sudnjem danu razum ostaje razum. Svo vrijeme ti masam prelijepih meleka govori dvije stvari. Ne tuguj i ne strahuj. Ne tuguj i ne strahuj. Ne tuguj za onim što iza sebe ostavljaš. Allah je gospodar njihov, on će se o njima brinuti. Ne strahuj za onim čemu ideš, što te čeka. Wa abshiru bil dženne. Obratujte se džennetom koji vam je obećan. Pa vjerniku na kraju lahne i od znakova lijepe smrti je to da insan prilikom ili presmrt osje izgleda veselije nego tokom onog mučenja prije toga što je bilo. A drugi izgleda tužnije i jadnije. Čuje radosne vijesti. Za razliku od onih drugih koje Allah subhanahu wa ta'ala opisuje nekoliko ajeta kuranskim surama gdje kaže وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُ اَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ Meleci pružili ruke prema njima, na drugom mjestu opisuje što? Vadite svoje duše. Pa ih obraduju džahennemom. A kada Allah kaže obraduju džahennemom, to već psihičko kažnjavanje. Jadribune vuđuhehum wa adbarahum wa duku adab al harik. Kaže, udaraju ih po licu. Već kazna počela. i po stražnicama. I govore, patite, trpite, kušajte patnju u ognju, u džehennemu. Hajte ka džehennemu. I tjeraju ih. I zato, a to su pomagači meleka smrti. Je smrt kad dođe, i kad one faze mučenja prođe, pa prezale se insan u fazu kad vidi meleke, on vidi meleke, mnoštvo meleka i vidi meleka smrti. I ti pomagači, kao što kažu islamski učenjaci, dovedu dušu do krkljana pa je melek smrti preuzmijen samo. I ti pomagači su u jednih veseli i tješe ih i raduju ih. A mora proći onaj vakat jer ne umire niko kada, dok Allah ne odredi. Pa ako treba još 10 sekundi, 10 sekundi će duša da čeka u mukama, prije nego što isklizi. Oma kane li nefsin ente mute illa bi idni Allah, neće niko umrijeti, dok Allah ne dozvoli. Pa ih za to vrijeme tješe, pa kad ih pozovu i kažu, izađi osmirena duša, svome gospodaru koji je tobom zadovoljen, a ti njim zadovoljna. Izađi ka milosti i džennetu. Onda ona istrči, isklizi. I na to se odnosi riječi poslanika sallallahu anehi veseleme koji kaže ko bude volio susret sa Allahom, Allah će voljeti susret s njim. Pa kaže iša radi Allah, ona, svi mi mrzimo smrt. Kaže, nije to, nego duša kad izađe, kad je pozovu, a obećanje je već šula onda ona požuri ka Allahu subhanahu wa ta'ala i Allah se raduje susretu s njom. Duša koja je vjerovala i zajedno sa tijelom u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala do smrti ustrajala. Nije bilo sumnje, nije bilo popuštanja. Za razliku od onih drugih kojima meleci prijete džahennemom i tuku ih, pa su oni muku, muče, iskaču, i organ gutaju i kajševe trgaju kojima su vezani, što su imali priliku neki od nas vidjeti. I na kraju u bolnim krikovima umiru i prestaje ono što se na dunjaluku vidi je počinje ono što je gore i teže. Jer je došlo u hadisu da se tad kad je pozovu i kažu izlazi pogana dušo, Allah sačuma. Svom gospodaru koji je srdit na tebe, izlazi džehennemu, patni u ognju. Došli su različiti izrazi još i prijetnje u hadisima, da se duša ostraha raspadnje u milion komadića. Pa je onda vade jedan po jedan komad. I čupaju kao što češljem se čupa mokra vuna. Ne možeš izvaditi, ne možeš očešljati. Možeš samo potrgat. Pa se sve potrga i raspadne. Raspadne. Dok duša ne izađe a kad izađe stavlja se na džehennemsko platno i onda ide ka se džinu da se upiše u registar vječnih džehennemija. Za razliku od dobre duše kad ide ka ili djunu. Pa kažu, kao što je došlo u jednoj predaji, kad se duša penje ka nebu, dobra duša, miriše na sve strane, pa kog, pored koga god prođe od meleka ili vjerskih, vjerničkih duša, pitaju čija je ovo dobra duša, pa se kaže to je duša tog i tog pa se kaže skupe na jednom mjestu kad bude prolaz da pored mjesta gdje boravi duše vjernika i pitaju je prvo ko si, šta si, a zatim gdje je taj i taj, šta radi taj i taj. Pa i, i, ili obavijesti ako je neko koji je ostao iza njih, ili pita, a zar nije kod vas? Pa svi shvatije da je u džahenem. A ne znaju da te pitaju za neko koji je umro prije njega. Dok nevjerničko vode ka se džiru, na dno dna, gdje gotovo bilo, i upisuju dole i zatvaraju i tu će se posle vratiti u kabur i u verzah da se vječno pati, o tome ćemo kasnije govoriti. Duša prije nego izađe. Insan, dok je u onoj svijesti, vidi dvije stvari. Vidi meleke, a kasnije pravo vidi prepustiti njima i izgubi kontakt sa ovim svijetom i vidi šeitana koji mu se prikazuje nekad u ovom, nekad u onom liku. Nekima od njih, kao što kaže Šehr Islam, da im je izlaže vjere i nudi im vjere razno razne religije, kako bi ih odvojio s pravog puta, zadnja prilika. Nekima se pretvara u liku nekoga ko voli pa ga zabavlja i nešto mu spominje, nekog podsjeća na nešto od dunjaluka, pa ima ljudi koji do kraja svog dunjalučkog života do zadnje sekunde oporučuju bezvezne, bezvrijedne stvari. Sjeti se šta god je kome šta posudio i napominje ga da vrati mojoj porodici, nemoj da zabušiš. Pa nabraja merdevine, tavulu poznati slučaj, pri, mislim, na, i tako nabraje neke stvari koje su nebitne, bezvrijedne. Znaš ovo ili ono, vrati. Znaš ovo ili ono, vrati. Pazi, nemoj među, tu je jabuka granica i druge stvari. Sve dok ne preseli, zaboraviš da izgovori la ilaha illallah. Neki odvodi i navodi izvjere ili na grije, makar presmrti pa Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, sin od Ahmed ibn Hanbala, učenjak, sin učenjaka, radijallahu anhuma i rahimahum Allah, kaže, kad je moj babo preselio, nekoliko puta je svijest gubio i kad se vratio, kad bi se došao sebi, svaki put bi rekao, ne još, ne još. A u tom momentu su oni radili ono što je propisano, podsjećali čovjeka na la ilaha illallah. Allah je to što je učinak ne znači da je dženetlija. Dženetlija je onaj kome je Allah obećao dženet. Za života, zašto imamo dokaz. Za ostale se nadamo. A i njeg treba posjećati. Džaba što imamo, ehli su na to akidi bio. Pa samislite senu učenja ako govori šteci la ilaha ilaha, on govori ne još. A pa jednom kaže, kad je došao sve, pitao sam ga, babo, šta ne još? Kaže, vidim šetana kod mojih nogu kako grize svoje prste. Glumac. Glumac i govori pobjedio si Mahmede, pobjedio si me, rekao sam ne još. Kad preselim onda. Makar te tad navede da se makar uzoholi smalo, kaže jesam, jesam sam. Ne, rob ostaje rob. I robu je Allah, dok mu ne duže jekin, to je smrt. Onda kad prestajete oba, kad kaže poslanik sallallahu sallam, inna Allah la yakbaru tawbatan abdi manan je jugargir, Allah prima te ovu pokajanje od roba sve dok ne zagrklja. Dok ne dođe do grklja. Onda je gotovo. Pa na razne načine i u raznim likovima dolazi i znajući svako kako funkcioniše i gdje je najslabiji, pokušava i kaže se da skupi svoju ekipu i kaže im sad je najbitnije, ako nam sad ode, nećemo ga više stići. Pa insan mora da bude na oprezu kad je upitan otvoren na neprijatelj dok, dok je živ, dok je živ na ovom svijetu, dok melek ne izvadi dušu. Sve dok može da razmišlja i dok ga vidi, a tad je insan najosjetljiviji i najranjiviji s druge strane, mora da se pazi. Od propisa vezanih za ovo, koji se tiču svakog od nas posebno, je zato smo stvoreni, potome živimo i na tome trebamo da presenimo, je da je sunnet da insan izgovori la ilaha ila Allah, Muhammedu Rasulullah da mu to budu zadnje riječi jer Allah obećava na jeziku svog poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam džennet onome ko to kaže je sunnet je da se takvi postiču i nema smeti da mu se kaže reci la ilaha ila Allah jer neki mezabi tvrdi da treba indirektno govorit i, i lakat pored njega i tako ne smeta jer ti njega kad bi tjero ako Allah ne bude dao neće ga natjerati I zato ljudima govoriš reci la ilaha illallah, on ti oporučuje tamo nešto lijevo, ili pjeva, ili radi ono na čemu je živio. A drugi sam zikri dok ne preseli treći šetan ili nešto malo zavede, pa čim čuje da neko ilače što bi rekli kod nas ili da mu kaže reći on odmah govori i na kraju Allah da, kad se trudi da preseli sa la ilaha illallah. Pa je sunnet da nas se postiče na ono što je najbitnije – i opet je ovdje fajda i korist o vrijednosti tevhida i riječi tevhida i znanja o tevhidu, jer same riječi plaho ne koriste i desi se da ljudi koji nisu uvjeri izgovore ih i neće mu koristiti, zaba što su mu zadnje riječi bile. Kao što ovi nisu onima koji su činili širk na dunjalku koristile dok su činili širk i negirali ih nego insan treba da uči vjeru i vjerovanje posebno i da razumije. Ahmedovu fintu smo vidjeli kroz priču koja nam je ostala. Ne znamo na koju će fintu nas šeitan pokušati prevariti. Ali sve su vezane za vjeru. Ako znaš šta je tvoja uloga na ovom svijetu, ako znaš granicu prema gospodaru koju ne smiješ prijeći, neće te moći navući da uradiš nešto što nije u redu. Ako ne znaš, a tad ti je najpotrebnije, za slamku se hvataš i on ti se prikaže ko baba vlija, ili ko ne znam nija neko, a ti ga poželio i misliš došao Allah ga poslao da te pomogne, pa te može da navuče, čak izvjere da izvede pred samom smrti. Da Allah sačuva. Jer meleci postiču one koji su bili čvrsti, ispretni, la ilaha illallah, znaju šta znači i ustraju na tome. Za njih je došlo da dolaze radosne vijesti dok oni koji su i tamo i vamo, koji su imaju, takvi su izlačeni šetanu, pogotovo pred smrt, jer su ga slijedili, prilično dobro za života, i takvi su najpreći da u kaboru, kad ih meleci budu pitali, tri pitanja, kažu, ah, ah, ne znam, čuo sam ljudi govore, pa sam govorio. Pa rođen sam iz muslimano, pa sam ja musliman bio, da sam rođen negdje drugo, ne bi me zanimalo imalo ostao bi na onome na čemu je taj moj narod drugi. Nisam sa objeđenjem, sa razumijevanjem, sa znanjem prihvatio. Evo sam radio što su ljudi radili, Pa sve kad me pitaš ko je tvoj gospodar, ne mogu da kažem. Nego kažem, ah, ah, ne znam. Zato je bitno da insan, ako hoće da se spasi, razmišlja o smrti i o svojoj kaburskoj kući i svom stajanju pred gospodarom svjetova na sudnjem danu i o svom mogućem vječnom boravištu i u dženetu i u džehennemu, jer placeve u oba imamo. Jedno ćemo ostaviti, a druge ćemo zauzeti jedan kroz jedan je zabilježeno meni i tebi u dženetu i džehennem. Osigurano mjesto. <coughs> Svako. Pa gledaj koji ćeš prigrlit, a koji ćeš ostaviti. Pa da se insan priprema kroz vjerovanje, kroz ubjeđenje, kroz djelovanje, kroz pokajanje, jer kao što kaže učinjaci život je ono što živiš sad. Što je prošlo, pokrpite obom. Pokaj se istigfar čini. Što je došlo, uzmi nijet i odluku, nemoj ništa sad raditi. Samo odluči da nećeš ponavljati greške i da ćeš ih popravljati ako, kad te šeitan navede, a nisi melek, griješćeš. I sad iskoristi ovo što imaš, jer niko ti ne garantije da ćeš doživjeti ono čega se bojiš ili čemu se nadaš. Ovo je ono što Allah dao da se kaže, a ovom se može pričati puno. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne da dok živimo, iskreno ispravno mu robujemo, da na njegovom putu do ustrajemo, da presanimo onako kako je on subhanahu wa ta'ala s nama zadovoljan, da bude s nama zadovoljan, da dok živimo sebi i drugima dobro činimo, a smrtne muke da budu zadnje muke koje osjetimo, jer poslanik sallallahu alaihi ve sallam kad je umirao i kad je Fatima radijallahu anha, čerka mu došla i rekla to što je rekla, rekao joj je, neće tvoj bava imat muka nakon ovih muka. I vjernik zaista može živjeti takvim životom da mu Allah prilikom smrti oprosti sve grijehe i da mu smrtne muke budu zadnje muke koje osjeti. I to je jedna od ova poslanika Muhammeda s.a.v. bila, pa i mi Allahu trebamo da stalno tako dovimo. Molim Allah da nas sačuva od džehennema i uvede u džennet. Pomogne Islam muslima na svakom mjestu. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.